nu en eh, svinvarm, jättesolig, fantastisk sommardag på Trädgården. Jag står här med, eh, för första gången någonsin, två gäster. Johannes Lättback. Oj, oj, oj. oj, oj. Och Victor Valdås. Välkomna. Tack. Tack, tack. Hur är läget? Det är bra. Det är allvarligt, sa du nyss att det var. Vi ska försöka lätta på stämningen lite. Victor och Johannes står här i svarta t-shirts, svarta solglasögon, exakt likadana frisyrer och ser jävligt allvarliga ut. Skägg, shorts. Det gäller att vara lite allvarlig också. <laughs> Sad boys. Riktiga emo boys är vi. Ja. Uh, jag hoppas att ni tycker att det är kul att vara här i alla fall. Ja, Brännpeppad. Ja, 100 procent. Bra. Um, en gemensam nämnare mellan er är ju att ni kommer från samma stad. Nej, jo. Yes. Strömstad. Strömstad liten, represent. liten håla, västkusten. Hur länge har ni känt varandra? Sen vi var... 12 eh, kanske? 11? Ja, 11-12 ish. När Johannes var tuff fortfarande? BFFs kan man säga. Ja. Eh, exakt. Uh, en annan gemensam nämnare är någonting som heter shitfaced. Vad är det? Ja, um, ganska, ganska vanlig fråga som vi får. Det är uh, ett kompisgäng som gör saker som är relaterade till öl. Typ. Vuxna män som gör saker tillsammans. Ja, vi spelar, vi spelar skivor ibland och uh, dricker öl och har väldigt kul tillsammans. Det låter som en typ dröm. Typ så. Ja, men det är kul. Man vill, vara, man vill hänga i gäng liksom. Ni är här idag för att välja låtar. Mm-hmm. Mm. <laughs> Svinnervösa. Ja, lite så. Nej. Vi värmer upp med en av eh, mina och Peters eh, favoriter från veckan. här eh, en låt som jag har lyssnat på kanske sju gånger varje dag eh, hela veckan. Den kom för några veckor sedan. Eh, det är eh, Bareface som har remixat, en eh, producent med ett väldigt svåruttalat namn. Eh, det är en gammal eh, rb låt Marky Houstons Naked från 2005 eh, kanske? Jag vet inte. Känner ni igen den? Ingen aning. Nej. Men det var en väldigt bra låt. Mm. Alltså, visst är den bra? Ja. Den plaskiga. Mm. jag tröttnar aldrig på det. Och ja, enklaste tricket i världen. Bara skruva ner skruva tempot ner, på en låt skruva så ner och, har ni mig. <laughs> blås såpbubblor typ. <laughs> ja. Jättebra. Vad va, va skönt att ni gillar det. <laughs> ja, men Johannes vi gillar, har armarna jag, i jag, jag älskar R&B så det är svårt för mig att inte gilla det här och speciellt när det är ännu mer downtempo eller så här. Det är Vad bra. Top nice. Vi, vi, vi tänkte liksom smyga över till någon annan så här gammal R&B goding nu. Mm -hmm. Ni har ju valt eh, hälften var idag. Mm. Va, hur skulle ni beskriva varandras musiksmak? Viktor, vad skulle du säga om Johannes? <laughs> eh, allt som är det minsta relaterat till Drake är Johannes musiksmak. 100%. Och jag hatar Drake. Oj då. Ah, inte alla låtar. In, fast nästan alla låtar. <laughs> jag vet att man inte får säga så. vad är det bästa att... med Drake, Johannes? Ja, men han är bara den mest multitalangfulla duden ever på jorden. Skådespelare, rapper, singer och bara brännsöt. <laughs> vad, är det, vad är det sämsta med Drake, Victor? Exakt allt Johannes sa. Typ, <laughs> nu. okay, Man kan inte vara rapper slash dancer slash mongo i en tv-serie. I never said liksom. dancer. <laughs> så det går inte, det, det håller liksom inte. Ah. Okej, okay, okej. Okay. Vi, vi, vi, kan ju spara din beskrivning av Victor tills eh, vi har lyssnat mm -hmm. på mhm. ditt, ditt första låtval. Vad ska vi höra? Uh, vi ska höra en låt uh, från en Chicago-tjej som heter Dreezy som heter Say My Name. Det är ganska modigt att använda millennieskiftets eh, allra bästa låt. Ja, mycket I en egen låt. Ja, hon glider ju kanske lite gratis på att bitet är så pass grymt. Men jag tycker ändå att hon är sjukt bra på att lägga rappen också. Alltså. Dreezy. Vi pratade om Drake här innan. det är inte han som hans smeknamn Dreezy? Ja, det är väl mer Drizzy med I. Aha. Det här är D-R-E-E. E. <laughs> ja, ja. Ovänt, oväntat att du kan allting om Drake också. Det blev nästan lite dålig stämning här innan om Drake. <laughs> Men Johannes, hur skulle du eh, beskriva Viktors eh, musiksmak? Ja, jag vet inte. Svår. Säga, Ja, svårt. Nej men trendy stuff liksom. Det senaste, senaste, senaste. Mm. Vi, vi gjorde en liten mini-intervju. jag vet eh, inte. Allting som är nytt, det tror jag Det finns ju en Jenny och vänner-blogg eh, på rodeo.net. Den får man gärna kolla in. Där gjorde vi en liten mini-intervju med er. Mm. Då sa ni att ni skulle välja låtar som imponerar på på coolingar. Mm. <laughs> Ja, men vi är ju de första icke-tuffa som är med i podcasten. Exakt. Nej. Jo, men håll med. <laughs> Alla har ju någon typ av anknytning till att de säger åh, kolla på mig, jag skriver om musik. Du, ah, no offense, men så här, vi är ju bara vanliga. Som gillar öl. Kolla på oss, vi dricker öl till musik. Och Exakt. och ändå så bra musiksmak. Exakt. Eh, vi försöker. Dreezy kommer från Chicago. Ja. Uh, det finns massa grymma rappers från Chicago just nu. De alla är svinunga mm. och coola. Uh, en tjej som vi har spelat här innan i podden heter Tink. Uh, hon är med på en låt med Future Brown. jag tror att det här är kanske sommarens bästa låt. Det är sant. Vi lyssnar. leave him with a boner. Baby, you a dog, let me meet that owner. Meet my friends and let's make plans and let's get fucked up while we can, right? These bitches ain't loud enough, and these niggas ain't doing shit. Family cooped in the back of the club, and you best believe that I'm pouring shit. Feel that up in your chest, bitch, you better move like a fucking reflex. I'ma wild out like I'm strapped in the vest, and if you want some, you can be my guest. Be my guest, I'm not impressed. And I put that rookie ass nigga in a dress, cause he ain't on much and I'm too important. my drink. Out my mind and I can't think. I'm fucked up in this club, so why you talking to me? Don't you wanna party? Put some liquor in your body. Fuck this club, let's get drunk. Why you talking to me? Don't you wanna party? Put some liquor in your body. Fuck this club, let's get drunk. Why you talking to me? Don't you wanna party? Put some liquor in your body. Fuck this club, let's get drunk. Why you talking to me? Don't you wanna party? Put some liquor in your body. Fuck this club, let's get drunk. Why you talking to me? Let's go stupid. Where's my music? Hit that dance like you wanna abuse it. Let's go stupid. Where's my music? Hit that dance like you wanna abuse it. Don't that shit when I'm in my zone. Fix that shit with a little patron. But I'm not saying even with a boner. Baby, you a dog, when me make that owner. Eat my friends and we can exchange. Let's get fucked up while we can. These bitches ain't loud enough. These niggas ain't doing shit. Family coop in the back of the club. Best believe that I'm pouring shit. Family coop in the back of the club. Best believe that I'm pouring shit. Fill that up in your chest. Better move like a fucking reflex. I'm a wild up, like I'm trapped in a vest. If you want some, you can be my girl. If you wanna party with some liquor in your body, fuck this club. Let's get drunk. Why you talking to me? Don't you wanna party? Put some liquor in your body. Fuck this club, let's get drunk. Why you talking to me? Viktor och Johannes, vad tycker ni om det här? Jätte, jätte, jättebra tycker jag. Samma här. Alltså, alltså, om det finns någonting som jag gillar mer än eh, nedsaktade låtar är det låtar som handlar om att bli full. Mm. Alltså det är typ det enklaste tricket någonsin. Uh, vilken genre som helst så är det, är det ändå ganska gött. Ja, men skitbra. Hon var ju råtajt och bitet var ju mm. Mm. Riktigt bra mix. Lite mörkt så, gött. Hur skulle du beskriva bitet? Svinläskigt. Jag gillar musik som låter läskigt liksom. Ja. Det är så här, det är typ black metal beats fast absolut inte. En, jag vet inte, men det är, det är, det är lite dunkelt liksom. Jag tycker det, är för att... Tink som eh, rapper, hon, hon, håller precis rätt så ton hela tiden också. Så här, super laid back och smooth på något sätt. Ja men grym, så verkligen grym låt. Future Brown, det är något nytt ett eh, gäng producenter. Eh, någon av dem är från eh, Nguzunguzu. Världens svåraste bandnamn. <laughs> Går inte att uttala. ja, eh, svintuffa antar jag. Ja, smsa in till oss vad de, hur man uttalar det. Med, med, ljud, tack. Smsa. Vi, vi ska spela din första låt, Viktor. Ja. Vad blir det? Det, är, det svårt? äh, inte så svårt. Det är en låt med en snubbe som heter Arnold som släppte en EP på eh, We Did It precis jävligt tuff låt. Fast Trendy stuff. väldigt, otuff också. Jag, vi kan prata om det sen, vad som är otufft med den. Trendy stuff. Here goes. vad var det här för någonting, Viktor? Det, det, var en snubbe som hette Arnold som släppte en låt som hette Plus Minus, mm. om jag mm. inte minns helt fel, uh, på ett skivbolag som heter We Did It som är lite som Shitfaced fast ändå tuffare och från LA. Jag tror att han är från... <laughs> Är det Allting tror... som ni önskar att ni var ja, men Jag tror att han är från Chicago faktiskt. Okay. Uh, eh, och nu ska jag berätta om det otuffa med den här låten. Vad är det? Det är de här Disney-mössen som nynnar in någon typ av slinga. <laughs> som är lite så här nostalgiskt härligt fast inte särskilt tufft. Liksom. De, de bara syr upp en jättefin klänning till den här låten. Exakt. Ja. Exakt. Askungen-style. Arnold uh, gjorde en grym låt som heter Cocaine som kom för typ ett halvår sedan som uh, våran uh, producent Peter Björklund som står här bredvid oss i tuffet just nu. <laughs> brukar, brukar spela ja. när vi spelar skivor. Den är svinbra, Svin. den borde man kolla in. Jag tror att de har ett crew som heter MOD eller MOD. Arnold och lite andra såklart dudes. Men bra, Mm. Cool. Bra låt. Jättebra. Lite sned, men ändå ja, men mysig. Det är skevt. På tal om Peter, som jag nämnde här precis, en av hans eh, favoritlåtar från veckan ska vi lyssna på eh, nu. Mm. 啊。 slags uh, Nothing Compares to You för 2013. <laughs> Jag vet inte. Vad tycker ni om det här? <laughs> Så nice. Mysigt. Gillar eh, mysmusik. Också lite läskigt. Ja, Och kanske. det är bra. Det, det, det, det är ju mysigt Vadå läskigt? Att, eh, Utveckla här nu. Nej men det är lite så här... eh, Det är lite så här... ju- det, det, <laughs> Du sa det att det var, sa du? det är lite djupt liksom. Jag tycker att det, jag tycker att det är lite läskigt. Och på ett lite bra sätt. spökigt. Mm. Precis. Och mm. spöken, bra skit. FKA Twigs heter den här tjejen. Hon kallade sig för Twigs innan. Eh, en brittisk sångerska. Jag tycker det är härligt när poppen liksom tar åt sig av den här eh, liksom produktionen som kommer från någon slags internet-hiphop. Ja. Och eh. jättefin video också till den här. Mm, den har inte jag sett. Hur, hur är den? Hon, eh, jag vet inte om det är hon, men hon, det är typ bara close-up på henne mot en fond och så får hon väldigt stora ögon. Det, wow. det, det, det är skitcoolt. <laughs> Det, det låter skitcoolt. fan läskigt. Då har hon guldsmycken i ansiktet, om jag inte minns fel. Jättefet. Kolla in den. Uh, vi fortsätter. Johannes andra val för, för dagen, vad, vad blir det? Mm, det är en låt eh, från Sango, eller Sango, jag vet inte riktigt hur man uttalar hennes namn. Men, eh, och med en snubbe som heter JMSN som heter Affection, den låten. Var, den, varför ska vi spela den då? Ja, men jag, lite som vi sa i början, jag gillar eh, mycket smör i musik liksom och det här är, det här är bränngött alltså. Det är, ligga på soffan och mysa musik. På tal om smör så är det så karaoke här på Trädgården idag. vad, vad är det de sjunger just nu? Det är någon så här supersoft eh, ballad. Jag måste ta av. Jag vet inte All by myself. Ja just det, det är det. Fan vad fint. Fett. Smöret eh, är temat för den här dagen känns det som. Affection med Sango och eh, JMSN. Mm. Johannes, varför gillar du den här låten så mycket? Nej, men som jag sa, jag tycker det är nice med smör och den är så sjukt mysig låt och eh, hans röst är någonting jag har fastnat för. Alltså, han sjunger sjukt bra, är med på många andra bra låtar, bland annat ett par på Kendrick Lamars senaste platta. Ja, just det. Gör lite bakgrundsvokaler och någon låt på The Game senaste, samma med Taiga senaste. Han är riktigt duktig. Och inte att förglömma då producenten Sango. Som mm. är, det är något jag upptäckte nu senaste veckan. Sa att han släppte en ny skiva och har gjort lite andra grejer innan också. North heter den nya skivan och den är sjukt sjuk nice. Alltså. När, så. Eh, när upptäckte du att du eh, älskade R&B? Alltså det här jag tänkte nästan att jag skulle få den här frågan. Mm. Och så fila lite på ett svar. Och det måste nog, eller jag försökte förstå var det här smöret kommer ifrån. Ja. Men jag tror att det har mycket att göra med när jag var liten och åkte bil med morsan och syrran. Då körde de alltid Westlife, Backstreet Boys, Maya Carey, Whitney Houston, allting sånt liksom. Och då var jag mer eller mindre tvingad till att lyssna på det även om jag kanske hellre jag var väl typ 11-10 år, mm. ville lyssna på typ Millencolin eller någon, någonting annat skatepunk-grej. Men så blev det så. Det har väl satt sig någonstans in i hjärnan utifrån. Jag älskar att du, att du ändå eh, ringer in boybands och eh, R&B i samma fack. För det är, finns ju massa ja, gemensamma nämnare där. Det är så. Det... Välproducerat. Ja, verkligen. Smörigt, poppigt. Tralligt och gött liksom. Så... Alltså, jag tycker du ska tacka din syrra och din mamma. Att, jag kanske borde det. Eh, de får, förhoppningsvis kanske de lyssnar på det här. Älsk, fall de vågar. Älskar syrror, älskar mammor. Mm. Uh, vi fortsätter. Mm. Eh, jag pratade ju om att jag tyckte att den här Future Brown-låten var sommarens eh, bästa låt. Ja. Men um, ehm, ASAP Ferg och ASAP Rockys Shabba som vi <laughs> spelade för, <laughs> för någon fet. månad sedan. Alltså den är ju så ah. jäkla grym. Och, men man trodde ju länge att, att det här ASAP-gänget, att det fanns bara en stjärna där. Mm. Att det bara var ASAP Rocky som mm. skulle få mm. skina. Men ASAP Ferg känns som att han kom in från, ja. från sidan och bara kör. Så pepp på Traplord-skivan också. Ja, som kommer eh, bara om eh, ett par veckor, ja. eller hur? De är också som Shitfaced, fast ja. Men vi, vi, är nog lite tuffare tror jag, eller? jag <laughs> önskar att de där dude-gängen bara kunde ha med hälften tjejer någon gång. Jag med! När ska vi få se det tuffa gänget? Du liksom? får med vårt gäng. Yes! Vi försöker alltid få spela med dig. Vi har ju spelat med er. Jag är för gammal för att vara med i ert gäng. Mange, våran, Mange i Shitfaced är svingammal. <laughs> typ 70 år. Oj, oj, oj. Mer. Ja, men då så. Fan, vi kör. Uh, eh, ASAP Ferg släppte en ny låt, i veckan. Uh, man gillar inte den först, men den växer som fan. Vi lyssnar. Let me sing my song If you feel it, shit, motherfucker sing along This the hood pole, chain hang low And we shook cause we hurtin'. Pull a crow fifth when they murked him. Then murk off an excursion. All cause a nigga be lurking. Big money shit we earnin'. A bunch of hooligans need churchin'. I'm the hood pope, these my children. And I'll be they don't need my clerkin'. Gold teeth when I'm smirking. Bunch of little kids run around need nurturing. Lord know that I ain't really perfect. All of these clowns run around this circle. No peace, what is my purpose? Besides fucking these Persians. Popping these bottles and popping these models. Please tell me where is the Sherman? And I'm smoking my weed. Put me in my zone. Demons chasing me. Cause they want my dome. And I carry the heat. And I sleep with the crown. Cause I'm in some beef. And they want my dome. Let me sing my song. If you feel it, shit, motherfucker, sing along hood, it's the hood pole. Chain hang low, where rubies in the gold. young trap dog, feel your pain, I'll be down for my people. Uh, drinking Jesus juice, jeans hang low, red rubies in the gold. God say, son, you don't wanna go down, now you praying in the trap say, son, you don't wanna go down And you praying in the trap when you hear that gun sound God say, son about you riding with them and fighting with them, those ain't your friends. Lying, lying, no semen. Mama be crying, don't take him. Gotta be trying, but he said, I promise he won't ever again. God, he was a little child. He was a good kid for a while. He found the streets and then it got wild. God, I promise never again. God, he is my only child. Please awake him so he smile. But all she hear is lonely sound. Now he won't talk ever again. Let me sing my song. If you feel this shit, motherfucker, sing along. Ooh, this the hood pole, chain hang low, red rubies in the gold. Ooh, young trap dog, feel your pain, I'll be down for my. Drinking Jesus juice. Det är inte vad vi håller på med här just nu. Jo, det är det. <laughs> It's a Ferg, uh, Hood Pope. Bra titel tycker jag. Mm. vad ja, tycker men... ni om den här låten? Jag, tycker det är nice. Jag tycker det är grymt att höra att han testar något annat än att köra den. De andra låtarna har varit sjukt bra, men det är lite samma style. Liksom. Ah. Det här är något helt annorlunda. Oväntat. Verkligen. Inte, det är inte Shabba. Det är nej. någonting... Um alltså jag, vi spelade um, Bone Thugs and Harmony förra veckan. Mm, som är tillbaka, Everything 100 tillsammans mm. med um, Ty Dolla Sign. Sjukt poppig, somrig låt. Men jag, jag, tycker att hans stil här påminner lite om deras rapstil. Den mm. melodiska mm. Äh, sångrappen. Jag gillar det som fan. Men det är grymt att han gör det själv då istället för att vara en... Jag vet inte, hur många är de? Fyra, fem? Nej, jag jag De är ju asmånga. De är många i alla fall. De står bakom och svaja lite. Hood, när han Vad säger man? Hype-manar varandra. Små påvar. <laughs> Till hoodpåven. vad, vad skulle du säga om den här låten? Jag tycker också att den är fet, men jag tycker bara att han är så här. Jag, jag, jag delar inte det här med att Hoodpop skulle vara ett bra namn. Jag tycker det är ett ganska töntigt namn. Och så när man döper en skiva till Trap Lord är också svintöntigt liksom. Han Nej. är ju han är tuff, fast han, det känns som att alltså ASAP Rocky har ju hybris, men den här snubben har ju hybris på ett helt annat sätt. Liksom. Du tycker att Pretty Flacco är ett coolare smeknamn än... Ja, eh, mycket. <laughs> jag, fast jag säger inte att han är, att han är mindre otuff ändå. Men jag, jag, alltså jag vet inte, det finns någonting som jag stämmer med på ASAP Ferg. Okej, okay, okej. Okay. Men jag tycker han är grym liksom. Han men det är ändå härligt att ge sig själv de här titlarna. Ja, liksom. men det är ju det, det är därför man skulle vilja man, vara rapper. Jag, jag längtar lite efter den svenska eh, rapparen som börjar kalla sig för Kejsaren. <laughs> det hade varit kul tycker jag. Det finns säkert. Antagligen. Vi har kommit fram till din sista låt, uh, eh, Viktor. Vad är det? Ja, Sveriges bästa rapgrupp Team Rocket släppte två låtar i veckan mm. på Sincerely Yours. Uh, den här heter Gaia. Skitbra! skulle du beskriva den här musiken, Victor? Som Johannes sa, emo-rap. Mm. Mm. För, mig, för mig är, Men räcker det? Det här låter... Ja, men det är liksom så att Tough Alliance fast 2013 och eh, supernaivt på ett bra sätt liksom. Va? Och så blir det lite så Eurotrans på slutet och det är bara bra. Väldigt mycket JJ. på Ja, mm, jätte, jättemycket. Men vad är Team Rocket? Jag har lite dålig koll på dem. Jag var helt säker på att de var från Göteborg men det är de inte. Men det är ju Uh, eh, CEO producerar typ all deras musik, tror jag. Nu mm. hymlar jag, eller hittar jag på lite saker. Och CEO var med i Tough Alliance. Ja, just det. Uh, och, eh, men det är en dude från Stockholm och en dude från typ Småland som ra Yay. rappar. <laughs> Shoutout till Smålänningarna. <laughs> Jävla smålänningar. Vad va, va gillar ni mer inom så här, svensk hiphop just nu? Alltså den låten du la upp på ah, er sida häromdagen game med over. Abidas Game Over. Fy ja. men det, fan vad bra den är. Det är för bitet, det är tungt med... Ja. Men han, ju, hans det, liksom. flow är helt ja. sjukt. Det är så jävla bra. Sveriges bästa rappare just nu kanske? Ja. ja. ja. Vi, vi, sätter, vi lägger ner lagen helt enkelt. Ja, mm. faktiskt. Det, nu har ni valt alla era låtar. Hur kändes det? Det kändes kul. Det var sjukt svårt ska jag säga. Ja, det, det kommer så mycket bra grejer. Men ja. var, jag tycker att vi fick ihop det ganska bra ändå. Fyra feta låtar. Verkligen. Ett av de bästa avsnitten i sommar tycker jag. Ja, nej. Jo. Fast vi hade ingen Drake-låt med. <laughs> det var skönt tycker jag. <laughs> jag <laughs> vad, vad, vad, ska ni göra framöver? Uh, eh, dricka öl. Vi ska spela på Way Out West två kvällar. Ja. Uh, det blir fett. Torsdag på Rondo va? Ja, på Rondo. Och lördagen på någon, det är inte riktigt klart än, det är någon det är ett skomärke som har fest. Jag vet inte om vi får säga jo, det. får. Det här Vans har en stor fest någonstans på Avenyn. Det blir fett. Avenyn? Kul. Kommer mm. ni spela sån här musik? Ja, absolut. Mm. Fast ja, lite Ju- snabbare kanske. Än... Vi kommer spela med Shitface då och då kommer Ja. det vara mer rap. Liksom. Och lite större gäng. lite större mm. gäng. Ja, men det är fett. Alla i svarta t-shirts, svarta solglasögon. Kaosmusik. Och skägg. Och, och <laughs> grills. Mhm. Oj, Vi måste ta tillbaka det. Det här får man inte missa. Eh, jag och Peter som gör den här podden kommer också spela på lite olika ställen på Way Out West. Man får hålla utkik. Vi ska spela in ett avsnitt någonstans också med någon hemlig, eh, häftig person. Spännande. Ehm, ja. Eh, jag tycker man ska spana på vår blogg eh, som man hittar på rodeo.net. Där har vi också samlat Julis bästa låtar. Hoppas ni har varit inne och lyssnat ja, på den låtlistan. drog igenom igår. <laughs> man får gärna höra av sig om man tycker att vi har missat någonting där. Alltså, tusen tack för att eh, ni kom hit idag. Tack, tack själva. själva. Det var grymt att få komma hit. Får vi lägga lite shoutout snabbt på slutet? Ja, för det är ändå radio. Kör! Shitface, TV1000. Ja, vilka mer? Tarek, Monkeybiz. The Bertholds. The Bertholds. Uh, Martin Folkesson. Russian Spring Break. Frida Johannesson. <laughs> bring back jag, har Russian på, Spring på Break. radio en gång förut, då glömde jag uh, eh, Olle D. Han blev svinsur för att jag inte gav shoutout till honom. Så ha, Olle D, här Tack får du. Tack som fan för att du fick vara med igen. Ja. Är ni klara? Ja. Shoutout till Jesper också. Ja. Mm -hmm. Vi avslutar med en, ytterligare en astuff uh, tjej som rappar. Uh, det här är Brianna Perry som gör sin version av Jesus och uh, Rick Ross uh, Fuck With Me You Know I Got It. Fett. Oj, oj, oj. just ran in Cali, nigga. Rodale Drive for valleys, nigga. Money talk, I got a new advance. Came through like I like a hundred grand. Who the fuck am I? Better act quick. A nightmare for any other rap chick. You ain't heard what I do the plastic. Put your clothes on, hoes, you desperate. Me and that niggas who I fuck with. On the TMZ who I'm ducked off with run and check my track list. Baby's good, just practice. Marilyn Monroe, just practice. Simmer up against rappers or actress. Left me out the dry with a cactus. Now back with a vengeance. For you, them asses. Know that piccashness. Please excuse my ratchness. But everybody know I got to own switch. Yeah.